إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Hakika mlinzi wangu ni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha kitabu na ndiye awalindaye waliowema. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون na hao mnaoomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu hawawezi kukunusuruni wala hawajinusuru wenyewe. Wa in tad'uuhum ila alhuda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Na mkiwaita kwenye uongofu hawasikii na unawaona wanakutazama nao hawaoni. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Shikamana na kusamehe na amrisha mema na jitenge na majahili.